Inilah cerita misteri persembahan dari tim Cimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dengan cerita dilatih piring. kecamatan Kretek ing pinggir dalan gedhe tumuju kutha Kripik Purwokerto iku lagi rong sasi dibuka. Nanging anjreng warto kang ngandhakake menawa masakan ing rumah makan kasebut enak tenan wis cumut bar ngambara tekan ngendi-endi. Ora mokal menawa wong padha lunga teka marani griya dahar kasebut saperlu mbuktekake bener lan orane kabar kang sumebar mau. Malah sawetara pawongan padha mujar yen uenake masakan ing rumah makan kasebut ora ana sing mandingi. Dening sing kagungan rumah makan kasebut dijenengi griya dahar uenak tenan. Nanging wong-wong luwih seneng nyebut rumah makan tan tretek. Jalaran papane ing sakwetane tretek, kira-kira 200 meteran. Pancen strategis banget. Pelataran ngarep kanggo parkir tamu lumayan ombo. Sisih kiwa lan sisih mburi arupa pesawan ombo. Angin pati santungyu bebas. Ora mokal menawa griya dahar enak tenan dadi jujukan wong guru kuliner. ora mung mligi mburu warking weteng nanging uga mujudake papan kanggo santai ing garing-garing ati ah tenane lan nek mung manggut lele grami bakar madu sate buntel rica-rica rasane rak yo mung kaya ngono kae to kandhane Pak Darminto semune mancai omongane marsunu anake becoe pak, mangsaan ing mriku niku mboten teges kula tumut promosi lho la wong kula promosi nggih mboten rasa napa-napa kok bapak dereng nate nyobi to marsunu nandhesake ujare pokoke ngeten pak jodandos marsunu mojar meneh karo ngangkat jempol tangan tengene kok yakin anggone promosi marsunu terus nerusake ujare Seminggu kepengker kak konco kantor sami jajan ing rumah makan ten Kretek, Pak. Eh lah kok wau siang bos kula kepingin lajeng ajak kula dari siang ing riko entek golek kurang amek anggone marsono ngalem enake masakan ing rumah makan kasebut. Nining sukanti adine marsono nimbrung padha Pak Darminto. Semune ora percaya marang omongane marsono. Wis rasa kebat. Nek ora percaya ayo dibuktekke. Pratelane Nining Sukanti karo nyawang Pak Darminto kang sing jinglengi koran edisi Minggu. Nining sukantilan lan Marsono ana menawa wong tuane mono klebu jago dahar. Paribasané rumah makan ngendi wae wis nate ditelokake. Wiwit restoran gedhe nganti warung makan prasaja nate diampiri. Katemah menawa mung diumumi nganggo tetembungan, ora bakal kengguh. Mung wae ing wektu iki karena faktor yuswa, Pak Darminto wis nyudo hobine mbedhedhak kuliner. Lan tandane lah aku to sing ketiban dengung. Oke, Sok minggu ngarep tak butekake ayo. Ngendikane Pak Darminto. Marsunulan Nining Sukanti sorak bareng. minggu suwene iku dina minggu esuk bubar olahraga jogging Pak Darminto Budar Minto semunuga marsunulan mining Sukanti wis padha rampung reresik awak arep nderek iso bareng-bareng ing gereja Santa Litwina sing jam keri dhewe ora terus mulih nanging bablas tumuju rumah makan tan kretek alon-alon sedan warna putih si wong papat kang disupiri marsunu ninggalake gereja Santa Litwina. Ora langsung jujuk rumah makan sing manut gotek ngakeh masane wenak tenan. Nanging tumuju dalan RE Marta Dinata ngampiri Adit. Adit mono pulanane Pak Darminto kang paling ditresnani. Ing sak weneng acara keluarga Pak Darminto ora nate keri mesti ngajak Adit bocah lanang umur 10 tahun itu. Kawit cilik bocah lanang siswa kelas 4 SD ku pinaringan Indra ke-6 bisa weruh makhluk astral utawa bangsa ning lelembut sing mungguing wong lumrah ora kasat mripat ora mokal yen kadang kala salah tingkah edit wong sing ora sak baene ning pinggir dalan ana buk dheweke asring mantuk karo guyu mesem semune kaya wong ameh pakurmatan jarine dhewe aruh-aruh uluk salam marang wong tuwa sing lagi lungguh tenguk-tenguk ing buk mungguing wong sing wis kenal adit salah kaya mangkono wis dianggep lumrah biasa ditindakake dening adit kang astring disebut bocah indigo Tekan griya dahar wenak tenan Pak Darminto dalah rombongane mudun mobil. Nyawang kiwa tengen lokasi rumah makan Darminto gawok. papan dahar mau pancen neng semake kepenak kanggo sante ngenggar-enggar ati karo ngrasakake maneka masakan papane jembar parkinane longgar ing iring tengah tinoto meja kursi sak pirang-pirang ing sisih jaba ana pirang-pirang gajibu ing sak nduring blundang Pantes Marsono anggone ngalem nganti sundul langit ujare Pak Darminto marang sisiane. ing kono papane bawiro bisa nyawang ombone pesawan ing sak pinggiring rumah makan sawise nyemak daftar masakan lan unjuan ing buku menu nining sukanti siaga nulis masakan lan unjuan sing dikersake ana ing notis cilik kang diaturake dening pramuladi Kok berani bakar Mbak Neng? Ini es panot. Ujare Adit karo Jumangkah memburi tumuju toilet. Dalan menyang toilet kudung liwati dapur ombo. akeh karyawan bagian tak padha ubek ngayahi pakaryan. Rampung pipis adit klintong-klintong ngubengi lokasi rumah makan sing asri. Ora duwe antas apa-apa ya mung klintong-klintong ngono wae karo nyenyawang kembang kang maneka warna. Dan kaya ditekan sawijining ruangan ombo. Pranyoto ruangan mau kanggo nyimpen piranti kanggo keperluane mangan. Ana piring sak pirang-pirang ditumpuk rapi. Gelas maneka rupa bentuke, sendok lan sak panunggalane. Kabeh wis tiap kanggo nyugoto tamu. ruangan mau adit merui sesawan sing ora sak mestine ing kono katon wewujutan gede dhuwur pakulitane ireng semu kawu awake sing sisih dhuwur ngliga perangan ngisor mung nganggo cawet ireng kluwus katon wulu semu kawu ing sak kujur awake wujutan mau lungguh ing dingklik ing ngarepe ana pirang-pirang tumpuk piring resik kang mentas biasane apa wong lanang gedhe dhuwur iku pawongan kang kajita tata ya pitakone adit ing jero dadine panyoto wong lanang mung nganggo cawet ireng tuwuh mau ora lagi asah-asah adit weruh cetha wela-wela wong lanang mau lagi dilatih piring sing mentas biasai sawise didilati mboko siji banjur ditumpuk meneh ing isor sisih tengene gandrik tetelo ora mung kuwi sadurunge ditumpuk meneh ing sisih tengen. Piring-piring mau boko siji diidoni kaping telu. Yen wis didoni piring-piring mau banjur diusung metu. Siap kanggo dahar para pengunjung. Adit banjur klepat lungani papan kasebut melayu menyang gasibu nomor papat papane Pak Darminto Sekomargo padha lungguh pesan ngenteni tekane masan sing dipesen. Sisir saestu tapi monggo pindah mawon boten sadar mboten mriki ujare adit karo krenggosan malah temune dhewe arep mutah-mutah wetenge krasa munek-munek adit bisik-bisik bloko suto ngandhake kedadian sing lagi wae mentas diweruhi krungu jare adit kabeh jegrek rasa cuwo mangkel campur dadi siji tak darmintopono marang apa sing dikandhake adit piyam dai gawe dudutan menawa pengusaha rumah makan enak tenan iki nindakake laku rapi nuci. pesugihan wujud gendruwo kang tugasin dilati lan ngidoni piring-piring sak durunge kanggo nyugoto tamu. Agan Pak Darminto ngutus Bu Darminto menyang kasir tak perlu bayar masan sing wis kebacut. Dipeset senajan durung dirahapi karena panten lagi dimangsak. Pak Darminto dalah keluargane ninggalake papan kono ing jero mobil piambae ngendika Bisa wae marek enake masane ing rumah makan mau karena luwe dhisik piring-piringe didilati lan ditoni dening makhluk alus ingon-ingone pancen mung kuwi wong awam babakan sing kaya ngono padha ora ngerti malah sunura semaur mung nyawang mengarep semono isin jer babakan ngono iku dheweke babar blas ora apa ngerti yo masane rumah makan mau rasane enak tenan yo mergo chef utawa juru masake peng iki crito kanggo jimatres jimatres kabeh salam jimatres salam misteri au